Jy kan vir my blaai na Genesis 49 toe. Genesis 49. Ek sien in die boek van Openbaringe en ook in Esegiel is daar 'n gesig van vier lewende wesens wat gesien word wat hy sê dat die een het die gesig van die leeu gehad, een die gesig van 'n kalf, een van 'n mens en die ander een die gesig van 'n arend. Nou daaroor is daar sekerlik baie uitlegte Maar een daarvan kan ons sekerlik sê dat dit sekere eienskappe of bedieninge van die Here Jesus benadruk. Soos byvoorbeeld die leeu sy kragtige optrede as kalf die jukdraer wat ons sonde op sy skouers geneem het as mens terwyl hy op aarde was as mens se seun as arend wat hy sê dat hy die Israel op sy vlerke gedra het maar ook dat hy ons uit die hoogte uit dophou en sy skepping so onder die oog het. Wat ek vanmôre vir ons wil bring kortliks is dat ons 'n bietjie kyk na die oorwinning wat daar in Jesus Christus is. Die krag wat daar in sy naam opgesluit lê. Dat hy die leeu uit die stam van Juda is. En ek lees vir ons hierdie paar verse in Genesis 49. Dit is waar Jakob sy seuns geseën het. En toe hy by Juda kom, dit is die 4de seun van Jakob. Toe sê hy dit Genesis 49 vanaf vers 9. Hy sê Juda is 'n jong leeu van die roof af het hy opgeklim my seun. Hy buig hom my gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuhin. Wie sal hom opjaag? Die septer sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom. En aan hom, naamlik Silo, sal die volke gehoorsaam wees. Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok en die vul van sy eselin aan die edelste wynstok. Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwe bloed. As ons gaan kyk, hierdie Juda, die naam Juda beteken een wat geloof word. Dit het hy gekry daardie naam toe Lea geboorte geskenk het aan hierdie seun toe sê sy ek wil die Here loof. En dit is wat hierdie naam beteken, Juda, een wat geloof word. Ook in vers 8 sê hy vir ons dat jou sal jou broers loof. Sy broers sal hom loof. As ons verder daarna kyk en ons sien dat die betekenis wat hieraan geheg word wanneer dit kom by Jesus van Nasaret, is hy die een wat geloof sal word, wat geloof moet word. Is hy hierdie leeu? Nou wat opmerklik is in hierdie gedeelte toe Jakob hom seën is dat hy sê dat die scepter sal van Juda nie wyk nie. Met ander woorde die heerskappy, die leierskap, die voorgang. Juda was die een wat die stamme voorgegaan het, wat vir hulle die leiding gegee het en altyd op die voorpunt was. Sê hy dat dit sal van hom nie wyk nie, ook nie die veldheerskersstaf nie sal nie van hom wyk nie totdat Silo kom. En ek sien dat die woord Silo sê hulle vir ons dat hulle die betekenis daarvan nog nie in sy totale diepte kon waarneem nie. Maar ons kan daaruit aflei dat dit die volgende betekenis het wat vir my baie belangrik is. In eerste plek sê Silo vir ons dat dit beteken hy wie dit is. Hy wie dit is. In die tweede plek kan dit ook vertaal word as dit wat behoort aan hom die aarde en die volheid daarvan, alles wat u sien en wat u kan waarneem, sê die skrif vir my behoort aan hom. Ook wat belangrik is en wat ek gesien het, is dat daar ook gesê word dat silo kan beteken heerse. En voorwaar is Jesus Christus die heerser, die Messias, die gestuurde, die een wat gekom het om te heers oor al die magte en al die kragte van Satan en sy volgelinge. Is Jesus die heerser? Wat vir my ook belangrik is, laastens sien ek dat silo beteken ook rusbringer. Nou kan jy op eh, kan jy waarneem dat in hierdie een ou woordjie wat hy sê totdat silo kom, wat aandui dat dit geskrywe is of die seën is uitgespreek dat Juda sal hierdie septer swaai totdat hy vervang word met iemand groter as hy, totdat hy vervang word met iemand belangriker as hy. En die een word genoem Silo en hierdie Silo is niemand anderste nie as die Messias, as Jesus die Christus, as die een wat God gestuur het om oor sy skepping te heers, oor die skepping wat hy uit die modderslykheid opgerig het op oor die te heers wat hy losgekoop het uit die smet van die sonde oorgeplaas het in die lewe wat hy ook die oorblyfsel van Jakob noem. Kom hy om oor hulle te heers vir ewig en vir altyd. Kom hy om vir hulle die rus te bring. Wat vir my ook hier belangrik is, hy sê hy dit is naamlik Silo maak sy jong esel vas aan die wingerdstok wat daarop neerkom dat Jesus van Nasaret wat gekom het om die sondaar te red, neem die sondaar wat beskryf word as die esel. Neem hy en hy verander daardie esels natuur in 'n natuur wat verander is, wat heilig word en hy bind hom vas aan die ware wynstok. Maak hom met ander woorde in kind van God deur hom van sy wilde esels natuur te ontneem en in die plek daarvan 'n natuur te plaas wat deur God geheilig is. Maak hom vas aan die wingerdstok en niemand anderste is die wingerdstok behalwe Jesus van Nasaret nie. Hy sê vir my in Johannes 15 vers 1 ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. En as ons in daardie wynstok ingeplant word of as ons soos hierdie wilde esel bereid sal wees dat die Here my wilde natuur verander, bind hy my vas sê aan 'n edele wynstok, aan 'n edele wynstok en word jy deel van hom. Verder sê hy vir ons dat hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. In Jesaja 60 lees ek dit. Hy sê: "Wie is dit wat daar aankom uit Bosra met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar pragtig in sy gewaad wat agteroor buig in die volheid van sy krag. Dit is ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Waarom is u gewaad so rooi en die klere soos die van een wat die wynpers trap?" Hy sê ek het die pers alleen getrap en van die volke was niemand by my nie en ek het hulle getrap in my toren en hulle vertrap in my grimmigheid sodat hulle lewensap op my kleer gespat het en ek my hele gewaad bevlek het hier moet jy sien dat Jesus in sy leeue natuur die volke in van die wêreld sal oordeel en dat hy dit reeds doen van daardie dag af wat hulle hom gekruisig het op Kalvaria en hy die oorwinning behaal het oor Satan, is hy reeds besig om die volkere te oordeel. Is hy reeds besig om hulle in die wynpers te trap? Alhoewel ons wag vir die finale slag wat moet plaasvind waar hy finaal met almal sal afreken, is hy reeds deur die eeue besig om hierdie wynpers te trap en het dit het hierdie bloed van die nasies figuurlik gesproke aan sy kleed gespat. Jesus tree hier op in sy leeue gewaad, in sy oorwinningskrag, in sy grootheid en in sy almag. Hy sê vir my in Openbaringe 19 en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toren van God die almagtige. Weereens tree hy op in sy leeue gewaad as die oorwinnaar, as die een wat nie agteruitwyk nie, wat nie vir Satan een duim plek terugstaan nie. Dis iets wat ek in u moet goed verstaan, is dat Jesus van Nasaret omdat hy die oorwinnaar is en omdat hy reeds oorwin het, sal vir geen oomblik en in geen situasie een duim agteruit wyk vir Satan en sy aanslae nie. En dit is waarin ek en u ons moet verlustig, omdat hy hierdie leeu uit die stam van Juda is. Is hy ons verlosser en het ons iemand wat vir ons intree? deur wie se krag ons kan lewe. In Openbaringe 5:5 sê hy vir ons net om vir u te wys dat hy is hier die leeu. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie. Kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, die het oorwin. Positiewe stelling wat gemaak word. Nie sal oorwin nie of sal moontlik oorwin nie of sal probeer om te oorwin nie, maar hy het oorwin en geen ander mag sal hom ooit weer oorwin nie want die almagtige God het hom aangestel oor graf, hel en dood en hy het selfs die dood oorwin. Ons kan kyk hoe tree hy op in sy leeue gedaante in Jesaja 31 word dit vir my vreeslik mooi beskryf. Jesaja 31 vers 4 sê dit so. Hy sê want so het die Here vir my gesê soos 'n leeu in 'n jong leeu knor oor sy prooi wanneer die volle getal herders teen hom bymekaar kom sonder dat hy skrik vir hulle stem of ingee vir hulle geraas so sal die Here van die leerskare neerdal om in die stryd uit te trek teen die berg Sion en teen sy heuwel dit vriende is bemoedigende woorde Dis woorde wat ons moet lees en ons harte bewaar. Hy sê soos die leeu en 'n jong leeu knor oor sy prooi, dit wat hy gevang het, knor hy oor. Wanneer die volle getal herders teen hom bymekaar kom, as 'n groot groep teen hom kom, dan hardloop die leeu nie weg nie, dan skrik hy nie, dan wyk hy nie agteruit nie, maar dan knor hy en hy sê dat hy skrik vir hulle stem nie. Hy gee nie vir hulle geraas in nie. En op hierdie manier sal die Here van die leerskare neerdal om in die stryd uit te trek teen die berg Sion, met ander woorde teen die stryd wat vir u en vir my soos 'n berg voor ons lê wat onoorkombaar lyk. Maar as hy voor ons uittrek, dan sal daar oorwinning wees hierdie jong leeu Jesus van Nasaret brul of knor as die volle getal herders naamlik die werkers van die ongeregtigheid anders te gestel naamlik Satan en al sy volgelinge teen hom optrek dan sal hy soos die leeu brul en nie agteruit wyk nie wanneer daar stryd is om te stry nie wanneer daar moeilike probleme is en jy roep hom aan in sy leeue gewaad. Jy roep hom aan in sy leeue gewaad want dit is waar die geheim lê. U moet hierdie bedieninge van Jesus van Nasaret goed verstaan. Wanneer jy uittrek in die stryd, dan roep jy hom nie aan in sy kalfsgewaad as die een wat die juk dra nie dan roep jy hom nie aan in sy arendsgewaad as die een wat Israel op die vlerke dra nie, maar dan roep jy hom aan in sy geliewe gewaad as die oorwinnaar. En dan kan jy teen die demone en teen Satan en sy magte te staan kom deur Christus Jesus in sy geliewe gewaad aan te roep. Dis die Here. U het gesê deur u profeet want ons mag die Here op sy woorde maan. Kan ons vir hom sê u het gesê dat soos die leeu knor wanneer hulle in groot getalle teen u staan, wyk u nie agteruit nie, gee u nie om vir hulle geraas nie, maar neem u die situasie in beheer en is u die oorwinnaar. Sê vir my dat hy sal neerdaal uit die hoogte, uit dit waar hy is, waar hy sit aan die regterrand van die almagtige God, sal hy neerdaal tot hier by jou en by my waar die stryd gestry moet word. Wat sê ons mense? Ons sê dat die Here, die almagtige God, is bereid om sy seun in 'n oorwinningsgewaad te stuur na mense soos ek en u wanneer ons in die stryd verkeer en hy neem oor en hy brul uit Sion uit en die magte van Satan sal sidder. Amos sê vir my, die leeu het gebrul. Wie sal nie vrees nie? Die Here, Here het gespreek. Wie sal nie profeteer nie? Dit is wat ek in u moet onthou wanneer ons in die stryd te staan kom teen Satan teen die magte van die hel dat ons kan sê dat die leeu uit die stam van Juda Jesus die Christus die oorwinnaar het gebrul wie sal nie vrees nie watter mag van die Satan sal nie sidder nie sal nie kwy nie sal nie verdwyn nie want hy het gebrul soos wat die ou liedjie sê all hell will tremble when i mention his name. Alle magte van Satan sal sidder en sal bewe en sal terugbyt as ek sy naam aanroep en in my gedagte en in my verstand hom aanroep as die leeu uit Juda stam wetende dat hy brul uit Sion as oorwinnaar en as hy brul wie sal nie agteruit wyk nie wie sal nie bang word nie. As jy deel van die magte van Satan is, sal jy voorwaar bang word. Maar as jy een is wat ingelyf is in die ware wynstok, sal jy spring en jubel van blydskap wanneer jy hoor dat die leeu uit Sion brul. Dan sidder jy nie, dan is daar blydskap in jou hart, dan is daar vreugde, omdat jy weet dat die oorwinning is behaal. Klaar behaal vir u, vir my, vir almal wat die Here wil aanroep. Gedurende sy mense bestaan op aarde het hy ook 'n paar keer opgetree in hierdie leeue gedaant en ek haal net 'n paar aan net om ons geloof op te wek. In eerste plek kom hy by die tempel wat veronderstel was om die plek te wees waar die naam van die Here aangeroep word. En hy sien dat die mense hierdie tempel verander in 'n handelshuis. Dit het vir hulle belangriker geword om te verkoop en te verkoop in die gange van die tempel as om die Here daar aan te roep. En ek lees dat die Here Jesus het buitekant gaan sit en hy het 'n tou geneem en hy het vir hom in sweep gevleg. En nadat hy hierdie sweep gevleg het, toe stap hy in as die leeu uit Juda stam tussen hierdie mense wat baie meer as hy was en hy piets hulle met daardie sweep en hy draai die tafels om en hy jaag daardie klomp uit pol uit toe is hy daar in sy oorwinningsgewaad in sy leeu gedaante brul hy teen die magte van Satan en die moes wyk daar was geen manier wat hulle daar kon bly nie. Op 'n ander plek sien ek dat hy optree as die leeu uit Juda stam. 10 van hulle kom by hom. 10 wat malaats is, wat tot die dood toe siek is. Sien daardie dae van die tyd van die geskiedenis malaatsheid gehad het, was dit nie soos vandag wat daar vir jou 'n oplossing was nie, wat jy kon gaan vir 'n paar inspuitings en jy kon genesing ontvang nie. Nee, As jy belaatsheid gehad het, was jy uitgeworpen en moes jy buite kan die stad bly, was daar vir jou geen redding nie. Maar hulle kom na die leeu uit Juda stam toe en hy raak hulle almal aan. Een vir een raak hy hulle aan. En weet jy wat gebeur met hulle? Ja, jy weet, hulle het almal gesond geword op die daad kon hulle gaan bewys aan die priester kon hulle hulle offer gaan bring, kon hulle opgeneem word in die gemeenskap. Wie sien dat as die leeu brul uit Juda dan is daar niks wat voor hom standhou nie. Tien melaatses op een oomblik raak hy met die vinger aan. Ja, die ander man was blind gewees van geboorte af. Daar is niks wat 'n mediese dokter daaraan kan doen nie. Tot vandag toe nog kan hulle niks daaraan doen nie. Jesus van Nasaret brul uit Sion, raak die man aan en hy kon sien. Ja dat hy daar gejubel het en gesê het ek sien die bome soos mense voor hom wat jubel. Is dit nie wanneer ons Jesus van Nasaret in sy leeue gewaad sien optree nie? So met die krepeles, die wat na hom toe gekom het wat lam was, verlam was, krepel was, die het hy aangeraak, die het hy gesond gemaak in die oomblik wat hy sy hand na hulle uitgestrek het of die oomblik wat hy 'n woord gespreek het as hy gebrul het, was daar resultate. Dit is die punt. As hy gebrul het, was daar resultate gewees ook met die wat van die duiwel besete was, die besetene by Gadara, vir die wie daar geen hoop was nie, vir wie hulle met kettinge vasgebind het, maar deur die krag van Satan het hy dit ook verbreek. Toe hy te staan kom teen die leeu uit die stam van Juda, toe sê hy Here wees U? Hoekom wil U my pynig? Jesus sê vir hom: "Gaan uit." En op daai oomblik bevry hy 'n man wat vir jare gebonde was deur Satan, wat vir jare 'n slaaf van Satan was. Wat toe die leeu uit Juda stam brul, toe bevry hy daardie man in in oogwink. Op 'n oomblik bevry hy hom en maak van hom 'n nuwe wese, 'n mens wat weer kon lewe. Laastens sien ek dat hy kom by diegene wat reeds dood was. Dit is die die die gevalle wat vir een vir my totaal verlore is. Ons kan nog verstaan die melaatses. Ons kan nog tot 'n mate verstaan die blindes, maar hy kom by een wat 4 dae reeds begrawe was agter 'n klip toegemaak was in 'n graf geber was wie se liggaam reeds ontbind het weet jy wat dit beteken as die dood intree dat die liggaam ontbind beteken dat die hele selstelsel is besig om uitmekaar te val dat al die senuweefsels is weg daar is geen verbinding nie Jesus brul en hy sê rol die steen weg toe daardie steen weggerol word, toe roep hy met 'n kragtige stem: "Laas rus, kom uit." Weet jy wat het op daardie oomblik gebeur? 'n Man wie se lyk alreeds ontbind het, besig was om totaal te vergaan. Het hy deur sy krag in een oomblik 'n nuwe senuweestelsel geskep, 'n nuwe selstelsel geskep, 'n nuwe spierstelsel geskep, het hy daardie weefsel wat besig was om te vrot, het hy aan mekaar gebind en 'n nuwe mens geskep in in hoogwing. Dit is wanneer die leeu uit Juda stam brul. Dit is wanneer hy brul. Dit is waarop ek en u hom kan maan as ons die lewe lei wat hy van ons verlang. Kan ons hom daarop maan en sê Here, u het nie net gebrul daar in Jerusalem nie of in die omstreke van Samaria nie, maar ook hier, ook in Pretoria, ook in Johannesburg of waar ek ook al in nood verkeer waar ek ook al nodig het dat u die leeu gewaad moet aantrek om voor Satan te staan en hom te oorwin. Wat van een van my as sy volgelinge? Daar is vir ons ook raad. In Micha lees ek dit so. In Micha 5 sê hy: "Dan sal die oorblyfsel van Jakob onder baie volke wees, soos dou van die Here, soos reën baie op die plante wat op geen mens wag nie en ter wille van geen mense kind vertoef nie en die oorblyfsel van Jakob tussen die nasies sal onder baie volke wees soos 'n leeu onder die diere van die woud sien nie soos 'n leeu onder die diere van die woud die diere van die woud hier word voorgestel as hulle wat God nie dien nie as die sondaars of aan die ander kant as hulle wat oorval is deur die mag van Satan wat hom die eer gee. Sê vir ons dat die oorblyfsel van Jakob duiende op vandag kinders van die Here, ware kinders van die Here. Nie almal wat hulle vandag op kristendom roep nie, maar hulle wat waarlik kinders van die Here is, is die oorblyfsel van Jakob. Sy sal wees soos dou van die Here, voedend, verkwikkend sal gebruik kan word om weer te herstel en boonop sal ons wees soos 'n leeu onder die diere van die veld dit is wat die Here Here vir u en vir my beloof het vraag is wanneer kan ek en u soos die leeu uit Juda stam optree wanneer kan ons hom vra om so te werk in openbaringe 12 vers 11 sê vir ons dit Hy sê en hulle het hom, naamlik die duiwel, oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehaat nie. Dit is waar die oorwinning lê. In die eerste plek is dit in die bloed van die lam. Punt 1. Tweedens deur die woord van jou getuienis oorwin jy die magte van Satan. En dis al hoe jy dit sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van jou getuienis wat sê dat ek dit glo, sal jy hom oorwin. En hy sê hulle was tot die dood toe vir hulle lewe nie lief nie. Ja, hulle het alles gegee. En dis ek kan nie vir u praat nie. Dis waar ek tekort skiet is om daardie alles te gee. Dit was wanneer 'n mens voor so 'n stryd te staan kom, kom jy baie vinnig agter waar is jou tekorte? Waar is dit waar jy nog nie het nie? En dis daar waar ons vir die Here moet vra om aan te vul. Ons stel dat ons op daardie punt toe kom dat ons kan sê deur die woord van ons getuienis sal ons tot die dood toe ons lewe nie belangrik ag nie, maar sal ons alles gee wat hy vra wanneer ons hom vra om as leeu uit stam van Juda op te tree. In Sagaria 4 vers 6 sê hy nie deur krag nie, ook nie deur geweld nie, maar ja deur die gees van die Here sê die Here van die leerskare. Deur sy gees sal daardie oorwinning wees. Sal ons die leeue natuur van Christus Jesus kan vra en kan afbid. Hiermee wil ek afsluit, net 'n kort boodskap vir môre. Kom ons lees aangaande die leeu eienskap van die Here Jesus in die profete sodat ons ons geloof kan bou. En tweedens moet ons eers die natuur van die lam bekom voordat ons kan optree in die natuur van die leeu. Eerstens daardie lam natuur van hom moet ons bekom en dan kan ons teen Satan uittrek in die natuur van die leeu uit die stam van Juda. Amen.